Farväl du grömme vän i Sveden, du grömme vän som glömde eden, du svärjade en lördagskväll. Ja, fader väl, ja, fader väl, ja, fader väl och fader väl. Jag var en stackars skräddarietsedel i Svedens land långt härifrån. Men nu är jag mister Johansson. Och tre dollar har jag nu om dagen och en herre kvar efter lagen. Och du har kunnat vara mittvis nu, men den som slapp det flit var du. Du kunde ha gått i hatt och handsker bland gentila amerikansker och levt på gos och ribbensfjäll hoppas att Erik är så pass snäll så han inte slår min grömme vän, fast han är sint och illa känd. Jag hoppas att han nöter Erik med sitt lilla arbete så pass lirker så han kan ge dig bröd för dem och lite kaffe från stan. Jag hoppas att du är belåten för du tog Erik och gav på båten en stackars fattig skräddare i en cell som du är rik men inte någon sämst. I ensamhetens dystra tanke går mister Johansson och vankar och tåren får på kinden skall som jag gav hans vilde fall. Han tänker på de falske fläcke som gav sin ungdoms vänte och ur sörjens surelse på Farväl!